Sura 74. El Mudathir Pokriveni Meka 56 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Ja ejuhal mudathir O ti pokriveni. Kum fa anzir. Ustani i opominji. Wa rabbaka fakabbir. I gospodara svoga veličaj. Wa thijabaka fatahhir. I haljine svoje očisti. Wa ruđza fahđur. I kumira se kloni. Wa la tamnun tastakfir. I ne prigovaraj držeći da je mnogo. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ I radi gospodara svoga trpi. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ A kad se u rog puhne, فذلك يومئذ يوم عسير Biće to naporan dan. على الكافرين غير يسير Nevjernicima neće biti lagahan. ذرني ومن خلقت وحيدا Meni ostavi onoga koga sam ja izuzetkom učinio. وجعلت له مالا ممدودا I bogatstvo mu ogromno dao. وبنين شهودا I sinove koji su s njim. ومهدت له تمهيدا I čast i ugled mu pružio. ثم يطمع أن أزيد I još žudi da uvećam. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا Nikako. On doista prkosi ajetima našim, سأرهقه صعودا a naprtit ću ja njemu teškoće. إنه فكر وقدر Jer je smišljao i računao فقتل كيف قدر i proklet bio kako je proračunao. ثم قتل كيف قدر I još jednom proklet bio kako je proračunao. ثم نظر Zatim je pogledao, ثم عبس وبسر pa se onda smrknuo i namrštio. ثم أدبر واستكبر I potom se okrenuo i uzoholio. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر I rekao, ovo nije ništa drugo do vrađbina koja se nasljeđuje. إن هذا إلا قول البشر Ovo su samo čovjekove riječi. سأصليه سقر U sekar ću ja njega baciti. وما أدراك ما سقر A znaš li ti šta je sekar? لا تبقي ولا تذر Ništa on neće poštedjeti. لواحة للبشر Kože će crnim učiniti.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 su srca bolesna i oni koji su nevjernici kažu šta je Allah dio ovim primjerom. Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće i na pravi put ukazuje onome kome hoće a vojske gospodara tvoga samo on zna. I sekar je ljudima samo opomena. Kalla wal qamar. I tako mi mjeseca. Wal lejli iz adbar. I noći kada mine. Was subhi iza asfar. I zore kada svane. Innaha la ihdal kubar. On je zaista najveća nevolja. Nadhiran lil bashar. Ljudima je opomena. Liman ša'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Onome između vas koji želi učiniti dobro ili onome koji ne želi. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio. Illa ashabal jamin. Osim sretnika. Fi jannati jatasaalun. Oni će se u džennetskim bašćama raspitivati. Anil muđirimin. O nevjernicima. Ma salakakum fi sakar. Šta vas je u sekar dovelo? قالوا لم نك من المصلين Nismo, reći će, bili od onih koji su molitvu obavljali ولم نك نطعم المسكين i od onih koji su siromahe hranili وكنا نخوض مع الخائضين i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali وكنا نكذب بيوم الدين i sudnji dan smo poricali حتى اتانا اليقين sve dok nam smrt nije došla. فما تنفعهم شفاعه الشافعين Njima posredovanje posrednika neće biti od koristi. فما لهم عن التذكره معرضين Pa zašto oni pouku izbjegavaju? كانهم حمر مستنفره Kao da su divlji magarci preplašeni, فرت من قسوره koji od onih koji ih progone bježe. بل يريد كل امرئ منهم ان ta Da, svaki čovjek bi od njih htio da mu se daju listovi rašireni. Kalla bal la al Nikada, jer oni se onoga svijeta ne plaše. Kalla innahu tazkira. U istinu, Kur'an je pouka. فمن شاء ذكره i ko hoće وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره انا umu će ga imati samo ako Allah On je jedini dostojan da ga se boje i on jedini prašta.